Slušate Vidi podcast, danas je ponedjeljak, 31.5.2010. Moje ime je Željko Filipin, sa mnom je Davor Banović. Davore, pozdrav. Pozdrav. Reci nam, Davore, što radiš u životu? Čime se baviš? E, pa trenutno se bavim testiranjem softvera, odnosno nekakav sam e, quality assurance manager u firmi 5 minuta. Bavim se već zapravo neko duže vrijeme testiranja, jedno tako četiri godine, pet radio sam u Siemensu prije, onda je kolega ostao film pet minuta i odlučio je znači posvetiti se testiranju, znači da proizvodi koji pet minuta proizvodi budu ovaj, kvalitetniji, kako bi rekao. Pa me zamolio bil bi htio uskočiti u tu firmu i ovaj, preuzeti taj naš odjel koji sad vodim i ja sam se ovaj, odlučio da može i eto tako sad zadnjih godinu i pol dana pet minuta vodi mali tim, ovaj, bavimo se znači, testiranjem naših proizvoda, a nešto malo i outsourcing za nekakve druge strane firme. Danas ćemo pričati o konferenciji koja će se uskoro održati u Osijeku. Možeš nam malo više o tome? Da, e, konferencija znači, zove se Via Qua. E, održat se se 6. ove godine, to je znači za šest dana, za pet dana koliko u, u petak. Eh, u Osijeku u prostorijama eh, Tehnologijskog razvojnog centra na glavnom trgu broj 6 u Osijeku. Konferencija znači zašto uopće i šta, je, ovaj, šta će biti na njoj. Eh, imat ćemo znači nekoliko predavača koji će se posvetiti i prezentirati zainteresiranima nekakve teme vezane za testiranje softvera. Poslije podnevnim satima ćemo imati ovaj, nekoliko radionica, a na kraju dana ukoliko bude bilo ovaj, zgodno imat ćemo i nekakvu panel diskusiju vezanu za quality assurance outsourcing, kako se ja to nazvao. Za ljude koji su zainteresirani, još uvijek ima vremena da se prijave ili ne? Da, ima vremena, još, baš sam sad u zadnjih nekoliko dana dobio nekoliko prijava. Znači, može, svi koji su zainteresirani mogu vidjeti čem se radi i prijaviti se na stranici konferencije. E, to je adrese viaqua.mobi znači točka e mobi. E, tu imamo program, znači registracijski obrazac i nekakve tako tekuće vjestice. Registracija znači nije u biti obavezna budući da je to slobodan event, znači potpuno je besplatan, ali čisto da znamo znači koliko nam ljudi dolazi. Isto tako da časopis vidi, zna koliko da nam pošalje primjeraka budući da ovaj, svaki svaki polaznik konferencije je je besplatan broj časopisa vidi. Na čem se zahvaljujem ovaj put Ovo zgodno. lijepo da su uletili. Pa je, baš je lijepo, da, dobro, sam to onako već podsjeća na nekakvu ozbiljnu konferenciju. Mislim, u svakom slučaju vidi se da nije, nije problem, ovaj, nije zapravo čak ni teško ono, organizirati nešto, ovaj, uvijek ima ljudi koji će uskočiti eh, u nekom sponsorskom smislu i tako dalje. Kad se nešto događa, ne? Može riječ dvije o predavanjima i o predavačima, što će sve biti pokriveno na konferenciji? Trenutno imamo znači tri predavanja, odnosno četiri. Jedan, e, predavanja su na, na, na stranicama trenutno sva navedena na engleskom jeziku i općenito sadržaj 99% na engleskom, iako će se po svojoj prilici konferencija održati ipak na hrvatskom. E, znači, krenuli smo s time da možda zainteresiramo ljude iz, e, izvan Hrvatske, budući da je partner organizacije konferencije Europe, Enterprise Europe Network. To je znači nekakav, e, nekakva krovna organizacija koja pokušava okupiti poduzetnike u Europi i preko njih smo napali dosta poziva o ovaj, različitim e, tvrtkama, ali budući da se zapravo nije niko <laughs> javio izvan Hrvatske, vjerojatno ćemo imati ovaj konferenciju na Hrvatsku. Uh, e, predavači, znači imamo iz Siemensa uh, Stanislava Strešnjaka koji će govoriti o izazovima integracijskog testiranja u, u eri konvergencije. E, konvergencija ukratko e, zbližavanje, odnosno približavanje različitih e, tehnologija koje su prije bile odvojene u tom nekom području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Znači glas, podatak, slika, to je sad sve zapravo na neki način integrirano i povezano u, servise koji su međusobno koji su međusobno na takav način isprepleteni da mi nemamo više taj neki poseban osjećaj da se radi o različitim E, protokolima koji su ispod tih podataka i različitim ovaj, servisima koji te podatke omogućuju da oni dođu do klijenata, ali testirati software koji, se koji nosi te, podatke ovaj, zna biti izazovno i upravo u tome se bavi to prvo predavanje, odnosno koje sam sad spomenuo, Stanislav Stešnjak i Ovdje je tu poznati već, možemo reći poznati hrvatski Uh, usability stručnjak uh, Marko Dugonjić iz Zagreba. Da objasnimo ljudima koji baš nisu na ti sa engleskim, usability bi bilo? Znači Vibor Cipan, isto jedan drugi stručnjak naš, nju prevodi kao uh, uporabljivost. Ja sam je prije nego što sam vidio tu riječ prevodio kao upotrebljivost, svojstvo softvera, da ga korisnik može upotrebljavati na nekakav njemu jednostavan i razumljiv način. Da Marko će nam, nadam se, <laughs> objasniti ovaj, više o, tome. U svakom slučaju, znači, testiranje usability uh, eh, se temelji kao i inače testiranje u nekom novijem surovenom smislu uh, se temelji nekim heurističkim principima. Znači, možemo reći da ima nekoliko znači, već poznatih heuristika eh, za testiranje to, te korisnosti, odnosno upotrebljivosti, pa je među najpoznatijima ona Jakoba Nilsena, a također postoji i korisničko testiranje kada korisnici znači, na licu mjesta dolaze kod proizvođača ili preko nekakvih formi, odnosno preko nekakvih eh, anketa, zapravo odgovaraju na pitanja eh, testera ili testiraju sam softver, odnosno pristupaju korištenju interakciji sa softverom. Te, informacije su često dosta, bitne. Da pojasnimo ljudima što je heuristika za one koje ne doručkuju rječnike stranih riječi. Pa u svakom slučaju ja sam isto išao gledat, <laughs> išao sam gledat na, na Wikipediju, zaboravio znači riječ, riječ koja nam je poznatija je heureka, ili heureka zapravo. Heureka znači otkri, otkrivanje, odnosno otkri, otkrio sam. E, heuristika znači nekakva e, u filozofiji nekakva spoznajna metoda, znači spozna metoda koja se temelji na nekakvom otkriću, odnosno otkrivanju. E, znači otkrivamo ovaj, konkretno u testiranju, na temelju nekoliko natuknica, ja ih tako zovem, natuknica heurističkih, da li softver odgovara nečemu. Recimo u smislu heuristike poznate, one hiccup heuristike, otkrivamo da li je, hiccup heuristika je heuristika koju je proslavio e, poznati tester James Bach. On govori o tome da softver mora biti uskladiv sa nekim, nekim e, uskladiv u smislu da e, testiramo ga znači u odnosu na to da li, da li on odgovara recimo povijesti svoje Dakle, imamo novu verziju koja je, koja je jako različita od prethodne, naravno da će se korisnici pobuniti, znači uskladivo sa povješću ili uskladivost sa sličnim softverima. Recimo imamo softver koji recimo služi za predavanje ovih slika i ako želimo da naš softver bude ekvivalent tom softveru, ne smije biti baš totalno različit, znači mora imati nekakvu uskladivost, znači da korisniku bude prepoznatljiv. Tako dalje, postoji znači još nekoliko tih, ja, ja ih zovem natuknicama. Mm. Ili recimo kad, kada, čovjek se nalazi u nekakvom, uh, recimo wizardu i onda klikne cancel, od, otkaže recimo vizard, uh, e, moramo biti nekako ovaj, vidljivo kako da ponovo se vrati u taj wizard znači da mu ne bude više taj meni negdje nestao ili tako. To su sve nekakve ono natuknice koje pomažu testerima e, da bi stekli nekakav uvid u to da li, da li software prolazi nekakav, nekakav taj set tih već e, kao poznatih heurističkih načela. Koje su još predavanja na konferenciji? E da, ukratko ćemo znači završiti. Ova, imamo još znači, predavanje o, o tulovima, odnosno alatima otvorenog koda koje će odgovoriti e, Kit. E, te ćemo u poslijepodnim satima prezentirati još nekoliko alata. Znači Željko Filipin, odnosno <laughs> moj sugovornik sada iz Zagreba, prezentirat će to je jedan zagodan tu za alat za testiranje e, web aplikacija. Te će zatim Tomislav, sad se zove kako se preziva, iz Microsofta govoriti o test alatima iz Microsofta, te vjerojatno, ako nam ne otkaže ovaj, Steven Senior iz Austrije, e, o JMeteru, znači alatu za testiranje performansi i funkcionalno testiranje. U slučaju da on otkaže, rekao se da ćeš ti napraviti to predavanje. Da, u slučaju ako on otkaže, ja ću da, ako bude bilo vremena. Budući da sam ja dosta radio sa, sa, ovaj, sa tim alatom, ono, vidjet ćemo koliko će na vremena, budući imamo samo jednu dvoranu, a htjeli bi tad barem po dva sata ili dva i pol sata za to, onda ovaj, možda ne uspijem uhvatiti vremena uh, u predvečer već uh, da ubacimo tu treću. Ovaj. Budući da mi zapravo sad ove iz Microsofta uh, Tomislav Tripunić uskočio zapravo kao neka zamjena za za Jay meta koji će vjerojatno biti otkazan, ovaj, a možda ga svejedno kažemo ostavimo da budući da je tu najavljen na stranicama <laughs> u nekakvoj zadnjoj iteraciji ovaj, radionica, pa bi onda to bila zadnja. Kažem ništa, to je to. Mi zamislimo smo još nekakvu panel diskusiju, ali kažem, ovaj, budući da sam, kako je raslo to organiziranje konferencije, nisam uspio zapravo naći baš sugovornika dovoljno, znači da bi imao dva, tri sugovornika koji bi o toj temi razgovarali. Ovaj, u tom nekom smislu sam pred otkazivanjem ove zadnje točke budući da meni zanimljivo to recimo šta je uopće testiranje, čim se ljudi bave i tako dalje, često puta se zapravo testiranje pojavlja kao zasebna nekakva grana u nekom IT poslovanju i firme rade za druge firme, znači ne samo za sebe. Ne. Pa u tom nekom smislu mislim vidi gdje je Hrvatska u tome, da li postoji suradnje suradnja sa recimo firmama iz Zapadne Europe, iz Amerike u tom planu, ali evo nisam uspio naći sugovornika, očigledno nema puno toga ovaj, Inače, testiranje tabu tema, znači, <laughs> tako da ono, vidit ćemo kad budu konferencije se nizale, ovaj, kako ćemo razviti te teme. Hvala i vidimo se. Može, hvala Bog.